Dargie radio Marija Latvija klausītāji, turpinām trešdienu 15. maiju, ir pulksten 4 un pienācis laiks žurnālista Aigara Brikmaņa veidotajam raidījumam Mīliet cits citu. Šoreiz ļoti interesanta tēma par laiku, kad Latvijā valdīja okupācijas režīms, kas sludināja komunisma ideoloģiju. Vai totalitāro režīmu rituāliem ir kas kopīgs ar reliģiju un kas vispār ir reliģija? Par šo un citiem jautājumiem šīs dienas raidījumā sarunā ar mākslas zinātnieci Nadeždu Pazuhinu. Bet eh, pirms mēs turpinām ar raidījumu, vēlos atgādināt, ka šī diena Radio Marija ēterā ir īpaša diena, kad īstenojam zibmarietona akciju. Zibmarietons ir vienas dienas atbalsta akcija, kurā radio klausītāji, uzņemoties atbildību par šīs radiostacijas turpmāku pastāvēšanu, iespēju robežās palīdz šai radiostacijai ar finansēm – Atgādinām, ka klausītāju ziedojumi ir vienīgais finansējuma avots, kas palīdz šai radiostacijai turpināt savu darbu. Šajā dienā vācam ziedojumus, lai Radio Marija varētu sekt šī mēneša izdevumus. Kopējā summa, kas mums ir jāsavāc, ir 18 000 eiro visa mēneša laikā, un no sirds pateicamies ikvienam labas gribas cilvēkam, kas jau šomēnes esat ziedojuši, pateicamies ikvienam, kas šajā zibmarietona dienā esat iesaistījušies ar savu ziedojumu, un vēršamies pie tevis, klausītāji, ar pazemīgu lūgumu, ja tu neesi ziedojis, bet ja tu jūti, ka šī radiostacija tev ir bijusi par svētību, arī tu vari dot savu ieguldījumu, lai kaut ko līdzīgu piedzīvotu arī daudzi citi cilvēki Latvijā un ārpus tās. Tavs ziedojums palīdzēs turpināt kopīgās lūkšanas ēterā, dievkalpojumu tiešraides, kas daudziem cilvēkiem ir vienīgais veids, kā būt līdzdalīgiem dievkalpojumos. Un mēs ticam, ka tavs ziedojums arī tev pašam būs par svētību, atgādinot Jēzus vārdus, kurus apustulis Pāvils citē apustuļu darbos, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Svinēsim došanas prieku, lai Dievs katru katru ziedotāju bagātīgi svētī. Paldies, ka nu jau astoņus gadus šī radiostacija pastāv, pateicoties tev klausītāji. Bet nu laiks raidījumam mīliet cits citu. Mīlestība un patiesība – Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai. Raidījums mīliet cits citu. Lai top slavēts Jēzus Kristus, esiet sveicināti, darbie radio klausītāji! šis atkal ir raidījums Mīliet cits citu. Un šodienas studijā mums ir viesis Nadežda Pazuhina, mākslas zinātņu doktorē Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece. Un es domāju, vēl varētu kaut ko par jums pateikt vairāk. Bet uh, es vēlētos arī sākt šo raidījumu ar atgādinājumu ka jums arī ir iespēja ziedot, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, eh, šīs raidījums, kā šis raidījums ar, un arī citi raidījumi, un tie nonāk līdz mums un arī caur visu mūsu kopējo darbību, visu mūsu kopējo atbalstu, mēs varam nest šo gan šo evaņģēlie vēsti pasaulē, uh, Eh, un arī izglītot, kas, manuprāt, arī ir ļoti svarīgi, un ka jūs esat to arī pamanījuši, gan es šo savu raidījumu mēģinu veidot, tomēr arī, lai cilvēki izglītotos, lai viņi saprastu par to, kas notiek apkārt, un arī ir vēl mums šeit eh, daudzi ļoti labi raidījumi, kas ir arī veltīti šādām tēmām, kuras, jā, kuras nu, mēs varam teikt, jā, izglīto gan sirdi, gan prātu. Labdien, cienījamie klausītāji! Un paldies par ielūgumu, Aigar. Eh, ir patīkami būt šeit. Eh, prieks turpināt mūsu sarunu. Es atceros, ka mēs jau iesākam pirms um, gadiem, ja diviem gadiem. Jā, mēs <laughs> sākām pēc visa, pirms visa tā, kas sākās Ukrainā, un mums bija doma jau arī turpināt, un, bet, nu, diemžēl visi šie notikumi, kas tur sākās februārī, tie pārtrauc, un šeit kaut kā arī šiem šie akcenti Jā. pagriezās uz citu pusi. Lika padomāt arī savādāk un paskatīties no citas skatu punktu uz daudzām lietām. Jā, taisnība. Un, eh, bet tagad, par ko mēs runāsim, tas, par ko mēs runāsim, būs, es teikšu tā, mēs runāsim par reliģiju. Jā, <laughs> un, negaidīta tēma. negaidīta tēma, un varbūt tas, ko es teikšu tālāk, jums būs pārsteigums, jo, jo es runāšu, mēs runāsim par reliģiju, un par reliģiju padomju savienībā un, un par oficiālo reliģiju, es to pat tā sauktu. Jo šķiet, ka tomēr es piekrītu eh, dažu pētnieku apgalvojumiem es esmu lasījis, ka, ka patiesībā Padomju Savienība, lai gan runāja, ka tiek vajāta reliģija un tā tālāk, bet Padomju Savienība bija viena no reliģiskākajām valstīm pasaulē. Jo tā arī bija ar savu reliģiju. Eh, vai jūs man piekrītat? nu, man grūti piekrist tā uzreiz viennozīmīgi un pateikt, jā, tā, ir, tā tas ir bijis, bet šie paradoksi ir interesanta lieta. Uh, Jā, mēs varam pateikt, ka mm, ideoloģija Padomju Savienībā ir īpaši vēlinēja sociālismā, ja tāda tuvāk jau 70. gadiem um, kļūst par zināmu kvazi reliģiju. Īstenībā šis process laikam iesākas ar Hruščova laiku, un, un ļoti daudziem Hruščova laiks ir saistīts ar tādu atpūsni, ar liberalizāciju un, zinām, arī tādu uh, romantizāciju, tā laika romantizāciju, jo tika atļauts vairāk šķietami. Uh, Bet um, vienlaikus Hruščovs ir tā persona, kura mēģināja ateismu uh, pasludināt uh, vairs ne tikai par instrumentu, kā izglītot cilvēku zinātniski, lai viņš neticētu dažādām aizdomīgajām lietām un um, uh, racionāli uh, pieņemtu šo zinātnisko pasaules ainu, uh, tātad pasaules uzskatu, bet uh, arī mēģināja aizstāt dažus reliģiskus uh, rituālus ar uh, socialistiskiem rituāliem rituāliem, kas, eh, protams, bija arī pašā sākumā padomju Krievijā 20. gados, bet varbūt netik eh, plaša mēroga un arī ar drusku citu specifiku. Un tāpēc, jā, man šķiet, kā sākot ar 60. gadiem, 50. gadu beigās, um, ideoloģija, kas uh, um, kas ir kopumā politiskā ideoloģija un politiskā lieta, uh, tā ir arī ticības lieta. Un te mēs uh, arī varbūt uzreiz pateiksim, ka uh, reliģiskā ticība un ticība transcendentālajam tā ir viena no um, ticības izpausmēm. Uh, mēs varam, protams, uh, runāt par to, ka cilvēks tic. Um, arī politiskajiem ideāliem. Ja, kāpēc ne? Bet nu, mēs šeit runāsim par to, kā mēģina aizstāt vienu ar otru vai arī izspiest ar politiskās ideoloģijas instrumentiem to, kas, kas cilvēkiem līdz šim ir bijis būtisks un svarīgs. Jā, šķiet, ka šeit arī varētu varbūt, var, varbūt diezgan būtiski saprast arī to, ko mēs katrs saprotam kā reliģiju, vai, vai mēs skatām uz reliģiju kā tikai ticību kaut kādām tādām transcendentām vai. Vai tomēr um, reliģija kā ticība, kurā ir ar saviem simboliem, ir nu, arī ticība kaut kādiem politiskiem ideāliem. Tā ir viena lieta, un jūs pieskarāties vēl vienai lietai, šo uh, Hruščova laika, lūk, šo mm, ticēt zinātnē, ticēt racionālam, eh, un tad jau arī var rasties jautājums, eh, vai kristīgā ticība, autentiska kristīgā ticība. Jā, nu, atkal varētu strīdēties, kas ir mhm. autentiskā kristīgā ticība. Tur varētu veselu raidījumu veltīt. Jā, jā, vai viņi ir tikai iracionāli, jo psiholoģijā jēdziens racionalizācija, kur ielikt stāstu kaut kādā racionālā rāmī un racionāli, racionāls stāsts, racionāla eh, darbība nebūtu nenozīmē atspoguļot kaut ko patiesu. Jā, bet racionalizēt prāta savu palīdzību, jā, jā, prāta palīdzību. Nu, uzreiz es pateikšu, ka, protams, kristīgajā tradīcijā, it īpaši rietumu kristīgajā tradīcijā, mēs jau zinām holistiku, ja, un mēs, protams, zinām arī to, ka teoloģija balstās uz loģiku, uz loģisko argumentāciju, un tā ir visnotaļ racionālā. Varbūt austrumu tradīcija ir mazāk izplatīts, jo uh, it īpaši, teiksim, Krievu pareisticības tradīcija, bet arī Grieķu uh, tradīcija, kur vairāk ir um, koncentrēta koncentrācija uz um, tādu mistisko pieredzi, uz lūkšanu pieredzi, uh, uz tādu, es teiktu, personisko uh, uztveri, bet arī, arī austrumu tradīcija ir teoloģiskā uh, skola, ja, un jebkura teoloģija, protams, balstās uz spēju racionāli izklāstīt dogmas. Ja. Šeit nav strīds starp racionālo un iracionālo, ja, bet drīzāk nu, domājot par Hruščova laiku un vispār par padomju ideoloģiju un domu par šo komunistisko uh, sabiedrību. Jo, protams, ja mēs mēģinām tās paralēles saskatīt, ja, un tas ir diezgan tāds uh, um, man šķiet, um, nu, izplatīts salīdzinājums ja, starp uh, kristietību un komun, komunismu, ja komunistisko šo vīziju ja, par um, gaišo nākotni vai uzreiz jau gaišo tagadni, ja šeit uh, uz, uz, uz zemes, ja šī ideālā sabiedrībā. Uh, Um, tad eh, pamatā mm, tajā komunistiskajā, tajā mm, komunistiskajā versijā pamatā tomēr ir um, ideja par to, ka zinātne, lai kā mēs viņu saprastu, ja, bet zinātne ir tā, kura balstās tikai un vienīgi uz materialistisko uh, dimensiju, ja, un tā, tas ir universālais uh, instruments. Ar to var paskaidrot visu, sākot ar to, kā ir uzbūvēts kosmos, ja, un beidzot ar to, kā ir uzbūvēts cilvēks, bioķīmiski. Ja, tas ir arī ir tas svarīgākais iemesls, arī, nu, piemēram, kā mēs skaidrojam viņa rīcību. Un līdz ar to nav vajadzīgs vairs nekas cits, ja, un ar, nu, ar to pilnīgi pietiek. Un e, interesanti, ka Marksam piemēram, tā ideja bija, ka cilvēks dabiski nonāk arī ja, pie šī, <laughs> šī secinājuma, un ne tikai Marksam. Mēs varam atcerēties 19. gadsimta pozitīvismu, e, nu, piemēram, filozofiju, bet vispār arī sociālajā zinātnes, kas sāka attīstīties 19. gadsimta otrajā pusē, arī psiholoģija jūs pieminēta e, parādījās jau tieši, tieši ap to laiku, ja tie tie 50. 60. gadi tikai 19. gadsimta. Ja. Un, tad, jā, tā ir tā ideja, ka attīstās tā, tā, tā reliģiskā vai maģiskā apziņa, ja reliģiskā apziņa, un tas nākamais ir pozitīvisms, nu, kā zinātne kļūst ja, par šo prizmu, ja, caur kuru mēs skatīsimies uz uz pasauli, un tas notiek nevis tāpēc, ka nu, tā ir tāda mākslīga evolūcija. Darvina evolūcionisms ļoti bija pievilcīgs, bet tādēļ, ka sabiedrība kļūst arvien sarežģītāka, un lai šīs sarežģītās lietas um, paskaidrotu, mums ir vajadzīga lūk, tāda zinātnis, mums ir vajadzīgs zinātnisks instruments, <laughs> mums ir vajadzīgi fakti, pārbaudīt šos faktus ir nepieciešams, jā, un nu, jā, visi šie ticējumi, jā, tas ir Tam ir zin, zinā, zināma tāda romantiskā pieskaņa, bet tas viss pa, um, palika tajā folkloras jā, vai tādā romantizētajā nu, jā, pagātnē. <laughs> Mazliet viņa atgādina, tā kā dievturi tur skatījās savā laikā uz kristietību, kā arī uz tādu folkloru, kas nav mūsu. Jā, nu kaut kas tur mēģināja veidot mm. kaut, kādu, kaut kādu savu. Bet atgriežoties pie šī mm, pie šī, nu, kā es saku, to, ko mēs redzam, to līdzību ar šiem reliģiskajiem rituāliem. Man ir tā, tomēr arī tāds jautājums, labi, ja jūs arī pieminējāt šo Hruščova laiku, bet šie arī rituāli, es esmu pievērsis uzmanību kam? Uh, es esmu pievērsis uzmanību un, un tām savu laiku, kad um, šie totalitārie režīmi, un šo sevišķi spilgti var redzēt uh, padomju režīms un nacistu režīmā. Jā, šie Musolīni režīms. Un Musolīni <laughs> režīms, jā. Bet, uh, teiksim, ko mēs esam Latviju, kas ir skāris, jā, un vismaz cik ir eh, šie vizuālie materiāli pieejami internetā, visvairāk ir no nacistiskās Vācijas, varbūt tāpēc, nu, nezinu, kaut kā vismaz es, cik es esmu no Vācijas, un tad ir Padomju mhm. Savienība, jā, kur man šķiet ļoti daudz tieši šie izkopti šie gājieni ar šiem karogiem un tā tālāk. Jā. Un, ja mēs atceramies šīs procesijas, kas ir katoļu baznīcā, šīs procesijas, kas ir pareizticīgo baznīcā, man tomēr arī reizēm ir radies tāds jautājums, vai tas nav kaut kas tur pārņemts tomēr, nu, uh, jā, nu, pie nacistiem mēs, es arī esmu lasījis, tur kaut kas arī, teiksim, no, no Romas leģioniem šie karogi kaut kur, nu, bez, nu, pēc attēlam līdzīgi un tā, jā. Šie, tomēr šie rituāli, šie visi šie, vismaz šie ārējie simboli, viņi tomēr, es viņus redzu arī agrāk, tāpat kā šis nu, vadoņa kults, ja, Ļeņina kults. Es arī te skatījos par to, kur arī jūs piedalījāties šajā pētījumā par šo padomi garīgumu. Tur jau ir minēts, kā Ļeņina kults jau sākās jau. Ļeņins kā nomira, tad jau viņš bija mūžam dzīvais. Diemžēl, jā, ja, diezgan, diezgan ātri faktiski ar viņa miršanas datumu jau. Jā. Um, jūs um, skarāt vairākas tēmas. Vairākas tēmas jā, jā. Grūti uzreiz <laughs> man tā sadalīt, bet, bet es sākšu secīgi. Un jūs man atgādiniet, ja es kaut, par kaut ko piemirsīšu. Nu, pirmām kārtām drusku vēlreiz par reliģiju, ko, ko mēs saprotam vai, vai kā mēs saprotam reliģiju. Man šķiet, ka jā, jums ir taisnība. Protams, reliģiskajai sistēmai jebkurai ir šīs divas puses. Jā. Viena ir iekšē saturiska, nu nosauksim viņu varbūt par dogmu programmām, ja, vai par konceptu koncepciju. Tad tas saturs, mācība, ja, kas ir eh, visnotaļ svarīga. Un eh, eh, mēs 21. gadsimtā, es domāju, ka mums vairāk ir tāda noslieca tomēr no sākuma skatīties uz saturu, nevis uz formu. Varbūt nu, tas ir tāds mans viedoklis, jo, piemēram, ja mēs runātu tagad ar vecticībniekiem, ar kur, par kuriem man arī diezgan nu, daudz ir tādu novērojumu, viņi pateiktu, nē, nē, nē, forma vienmēr saglabā patieso saturu. Ja jūs mainīsiet formu, tur, protams, arī mainīsies saturs. Kā, nu, tas vienkārši mans tāds sekulārais viedoklis ir par to, ka saturs tomēr ir svarīgāks, bet arī forma ir nozīme. Lūk, un tātad reliģiskajai sistēmai forma arī ir šīs veidols no vienas puses, bet tas ir arī tas vizuālais noformējums, ja, un mēs to varam saukt par rituālu, protams, un rituāls ir daudz senāks nekā reliģija. Eh, cilvēks bez rituāliem, nu, īstenībā, laikam, kā kultūras būtne nemaz neeksistē, jo rituāls ir tās, eh, tie ieradumi, tie, nu, tās darbības, kas atkārtojas, caur kuram mēs kaut ko paužam. Un tā varētu būt mūsu pavisam tāda sekulāra dzīves pieredze, eh, tas varētu būt arī mūsu dzīves ritms, ja, ikdiena un svātki, ja, un tas var būt saistīts ar reliģiju, var arī nebūt saistīts ar reliģiju. Uh, un līdz ar to rituāls kā tāds ir ļoti spēcīgs ierocis vai instruments. Ja mēs mēģinām nelietot militāro <laughs> terminoloģiju, lai gan ļoti grūti ja, pēdējā nu, laikā, no, jūs pamanījāt, ja, ka mūsu leksika ienāk ar vien biežāk un biežāk ja, šī militārā terminoloģija. Nu, svētais Ignācijas šķiet, ka diezgan daudz tur viņam bija ienaidnieks un tā tālāk, jā, un, un jā, tas pat vieglāk mums palīdz to saprast. <laughs> Jā, pie šīs terminoloģijas lūk, un tas ir ļoti spēcīgs. Un tāpēc eh, pārējot, ja pie, pie jūsu jautājumu par režīmiem, ja, skaidrs, ka jebkurš politiskais režīms, lai, solid, lai konsolidētu sabiedrību, lai saliedētu sabiedrību, ja sabiedrība pati varbūt negrib nemaz saliedēties, uh, um, režīms izmanto uh, noteiktus instrumentus, un viens no instrumentiem ir šī, ā, šis ārējais veidols. Ja? Tas uh, šodien, atkal 21. gadsimtā, mēs sakam, lai būtu skaista bilde. Ja, mēs, diemžēl, diezgan daudz ko uh, darām šobrīd, ja, tādēļ, ka mēs domājam par to, kā tas tiks attēlots, kā tas tiks parādīts vēl sociālajos tīklos, ja, vai, vai video reportāžā, vai vēl kaut kur citur. Uh, Um, tajos laikos, protams, nebija tik daudz domu par to, kā tas vēlāk izskatīsies vizuāli, bet tas bija tas kopā būšanas spēks un kad cilvēki redz viens otru. Un tas ir uh, spēks arī šodien, 21. gadsimtā, kad mums ir kaut kāds cēls mērķis, mēs ejam ārā uz ielām un mēs redzam tos dzīvus cilvēkus. Tā ir dzīva cilvēka enerģija, kuru, protams, var pagriezt gan uzlabo, gan netik, netik saprotami uzlabo, jau <laughs> var arī uz slikto provocēt jau uz, uz tādām agresīvām darbībām, bet tas viennozīmīgi ir spēks. Un, un tāpēc politiskie režīmi, protams, šo ārējo scenogrāfiju, jā, ārējo krāšņumu uzturēja, Bet nu, jums ir taisnība, kur tad bija tie avoti, ja, uz ko skatījās. Nu, Um, ja mēs vairāk pievēršamies padomju režīmam, um, te ir diezgan interesanta uh, lieta. Mēs jau Latvijā to dabūjām, paldies Dievam, <laughs> vēlāk. Ja? Mums no nu, 40. gads, nu, tas ir tāds mm, uh, no 40, 40 līdz 41. Uh, gadam, ja pirmais okupācijas gads uh, vēl nepaspēja tik izvērsties ja, <laughs> plašumā ar vizualitāti, un tāpēc vairāk mēs dabūjām pēc otrā pasaules kara, ja tad tie jau bija 40. gadu beigās un, un, un, un nāk nākamie, uh, nākamais posms, jā, nākamās desmitgades. Um, bet um, eh, šeit. Um, Protams, nu, jādomā par to, ka uh, pašā Padomju Savienībā ja, um, balstījās 20. un 30. gados vairāk uz to, kas bija nu, Krievijā, ja, un kas bija uh, saprotams un izplatīts, nu, teiksim tā, es tagad pēdiņās pateikšu tautā, Nedomājiet neko sliktu ar tautu kā tādu, bet domājiet par masām, kuras ļoti bieži ir nekritiskās savā uztverē, ja un vienkārši viņi ļaujās pievilcīgām tēlām. Ja? Un līdz ar to um, 20. Eh, gados, piemēram, tas lielais konflikts eh, tieši padomju eh, Krievijā bija starp avangarda estētiku, kura noliedza visu buržuazistisku, un tad parādās kubisms, ja, konstruktīvisms, un vajadzēja ja, šo, šos jaunus tēlus, jauno simbolu, atceramies Maļeviču, ja, ar kvadrātu, apli un krustu, krusts viņam arī bija, ja, tajā suprematiskajā sistēmā. Uh, Bet э, jūs arī atceraties, ka diezgan ātri tas э, avangards kļuva bīstams, jo pārāk abstrakts. Un lūk, zemnieki un strādnieki, viņi vēl nebija gatavi domāt šajās abstraktajās formās, un viņiem vajadzēja kaut ko uzskatāmu. Un tas atkal, nu, piemēram, ja jūs paskatīsieties, kāda, kādas ir, kāda ir plakātu kompozīcija, piemēram, ja, propagandas plakātu kompozīcija, ļoti daudz, ko jūs atradīsiet līdzīgu ikonām, ikonogrāfiskajai kompozīcijai. Jo nu, šeit ir jāatzīst, ka ļoti gudri rīkojas <laughs> tāds tā laika <laughs> mākslinieki, dizaineri, varbūt mēs šodien viņus nosauksim, jo viņi skaties uz tām schēmām, kuras bija saprotamas cilvēkiem. Ja? Nu, um, padomju Krievijas gadījumā, jā, tad, tad lielākoties uz ko cilvēki skatījās, ja tie ir pareizticīgi, ja tās ir ikonas jaunatnes. Ja? Un, um, nu, diemžēl jā, tas tika, <laughs> tika pārņemts. Un, um, bet, bet mums, es domāju, ka šeit tik acīm redzami tas nebija. Es domāju, ka tāds izbrīns par to, cik krāšņi, piemēram, un cik mākslīgi vispār ir ja, tās visas procesijas um, oficiālajos svētkos, jo, ja mēs tā gribētu izdalīt, uh, izcelt, ja, kas bija svarīgākais, ja, nu, nenoliedzami pirmais mais, ja, uh, bet tas ir drusku tāds universālāks, ja, jo mēs to pazīstam arī no uh, starpkaru posma, tikai ne, ne, ne šādā mērogā, jau un drusku ar citiem akcentiem. Arī Ulmaņa laikā, kad pirmais maizes, kā satversmes sapulces um, svētki tika aizliegts, ja, darba svētki joprojām eksistē, tikai vasarā tika svinēti. Ja. Uh, tad, nu, ja, ja padom, padom, no nu, padomju konteksta, tad noteikti ir oktobra revolūcijas, uh, um, gada dienas, ja, tad, tad novembrī, un es atceros savu, savu bērnību, es vienmēr prasu, kāpēc oktobra revolūcija, bet svinām 7. novembrī. Ja, un, Līdzīgs jautājums, kā man bija. jā, un tad jau skaidrā ar, ar kalendāriem, ja par šo atšķirību redziet, mēs jau tajā laikā domājam par laika relativitāti. Bet oktobra revolūcija, un um, tad noteikti arī Lēņins, jūs pieminējat, jā, par Lēņinu, uh, kā vadonis, nu jā, bet Velinē padomju um, um, laikā, es domāju, tas tā ir tāda zināma hagiogrāfija, ja tāds um, komunistiskais svētais, ja, jo tik daudz um, pār Ļeņinu bija rakstījis, un ir tīpaši dažādiem vecumiem, ja, bērniem, tam arī Preļižaeva ir uzrakstījusi grāmatu, jauniešiem, ja, un tas vēl bija viss Э, iekļauts ja, un ļoti labi integrēts izglītība, oktobrēni, pionieri, ja, komjaunieši, un tas viss bija saistīts ar Leņinu, nevis to tā nejauši ja, parādās viņa personība, bet visu laiku mēs tā kā dzīvojam paralēli ar, ar Leņinu un tā salīdzinājumu, ko viņš tur bērnība darīja, ja, un <laughs> ko lasīja, un kā, kā viņš varbūt arī reizēm dreiskulis bija, ja, un kā viņš pieauga, ja, kā viņš studēja, mācījās, kādas grūtības pārvarēja. Tad, tad šis ir diezgan nopietni nopietni uzbūvēts, uzkonstruēts tēls, kas pēc tam parādījās arī tā saucamā, nu, um, ir, ir tāda noslieca terminus radīt, leņiniāna, ja, no nu, leņiniāna tad viss, kas ap Leņinu, ja, tika mm, izveidots, un tā ir ne tikai literatūra, bet, vēl, bet arī kino, ja, un arī teātri, ja, tad, tad, nu, vesela, var teikt, um, jā, tāda, mm, nu, tāds spektrs, ja, no nu, kultūras tekstu spektrs, un, um, Mm, protams, um, pēc um, uh, Gorbačova perestroikas ja, mēs bijām ļoti pārsteigti ja, ar uh, uh, to, kā mm, vispār par Leninu var runāt arī savādāk. Un viņš bija ne tikai šis hagiogrāfiskais <laughs> ja, tēls, bet arī dzīves cilvēks ar visām problēmām un, un, un grūtībām. Ja, un tas vērsis, ja ķeļiets, kas bija uh, tā, tā pirmā filma, jā, tas, protams, bija pārsteidzoši, kur parādīja Leņinu tādu vecu, jā, un nevārīgu, jā, un tad tā, tā, tās cīņas, jā, kas bija ap viņu, politiskās cīņas, jā, nu, <laughs> tas bija zināms, zināms atklājums, un, un Jā, bet um, ap katru ja, no šiem svētkiem, protams, veidojas arī savs rituāls. Un uh, šo rituālu veidoja, uh, nu, varbūt 1. maijā mēs varam teikt, ka daļēji arī cilvēki, paša sabiedrība pati piedalījās. Ja? Bet um, attiecībā uz Oktobra revolūciju, uz um, e, Leņina um, dzimšanas dienu, nu, vispār Leņina personību, nu, tas tika konstruēts no augšas, protams. Jā, nu, savs svētais. Jā, tagad ir pienācis laiks arī pauzītei, un, un es arī vēlos atgādināt to, ka, jā, darbie radioklausītāji, jums ir iespēja arī ziedot mūsu radio, un, un jo pateicoties um, jūsu ziedojumiem arī var skanēt šie mūsu redzējumi, un tā ir iespēja izglītot gan sirdi, gan prātu. Ja, un dot cilvēkiem arī to, ko viņi, nu, es teikšu, tā varbūt citos radioraidījumos um, neuzzinātu. Tātad, darbie radioklausītāji, mēs esam pateicīgi par katru jūsu ziedojumu. Raidījumā mīliet cits citu, turpināsim klausīties žurnālista Aigara Brikmaņa sarunu ar mākslas zinātnieci Nadeždu Pazuhinu, bet eh, pirms tam atgādinājums, ka šī diena radio Marija ēterā ir zibmarietona diena, kad radio klausītāji ziedo, lai radio stacija varētu nosekt maija mēneša izdevumus. Vēlreiz no sirds pateicamies katram, kas jau paspējāt iesaistīties ar savu ziedojumu, kas noteikti ir arī upuris no jūsu puses, bet mēs ticam, ka tas ir arī mīlestības darbs ka jūs to darāt tādēļ, ka mīlat Dievu un mīlat tuvāko. No savas puses mēs apsolām savas lūkšanas, un mēs pateicamies par to, ka tu esi pilnvērtīga daļa no radio Marija kalpošanas un misijas. Ir kādi cilvēki, kas runā šeit pie mikrofona, bet ir kādi cilvēki, kuri savu ieguldījumu radio Marija darbā sniedz pateicoties saviem ziedojumiem. Un ja tas esi tu, tad lai Dievs bagātīgi tevi svētī un tev atlīdzina. Es nosaukšu ziedojuma tālruņa numuru, uz kuru zvanot jūs ziedojat 4,27 eiro Radio Marija darbības atbalstam. Numurs ir 9 0 0 0 6 7 6 9. Atkārtoju 9 0 0 0 6 7 6 69. Informāciju par bankas rekvizītiem un citām ziedošanas iespējām atradīsiet arī mājaslapā rml.clv sadaļā Ziedo. Paldies tev! Darbie radioklausītāji, šis ir uh, raidījums Mīliet citu citu. Mēs turpinām sarunāties ar ar mākslas zinātņu doktoru Nadeždu Pazuhinu, un mēs runājām par padomju garīgumu. Un eh, tagad es vēlētos eh, mazliet arī parunāt par to, kā tad bija ar šo komticību sabiedrībā. Eh, nu, protams, mēs nevaram, nevaram ielīst iekšā un, un un izzināt, kā īsti to cilvēku saprāta. Bet tomēr vai ir arī kādi pētījumi, kā šī, kā šī padomju ideoloģija ietekmēja sabiedrības domāšanu, sabiedrības uzvedību? Jā, protams, ir un, un um, par to sāka rakstīt, es domāju, nu jau varbūt 90. gadu beigās sāka apzināties, kas notika. Uh, Um, un, un kā mainījās, transformējās sabiedrība, um, viens varbūt no tādiem spilgtākiem pētījumiem ir um, pēdējā laika pētījumiem ir Viktorijas Smolkina um, pēt, eh, pētījums. Viktorija Smolkina, viņa ir eh, angliski uzrakstījusi grāmatu, bet grāmata ir tulkota arī krievu valodā, un viņa pats izcelsmes ir, um, ir, ir krieviete. Uh, Um, Svētā miesta pusta nebūvēja krievu uh, tulkojumā, ja, un tā ir tāda kā pāruna ja, par to, kā aizvietoja tad, šo svātumu, kas, um, no kura tika uh, iznīdēta reliģiskā pieredze un šī, šī izpratne par transcendentālo sākumu, ja, kas, kas parādījies šajā, šajā vietā. Bet, um, jā, domājot par uh, um, piemēram, par Latviju mums, e, un, un tieši e, par to, kā mainījās sabiedrība Latvijā, mums laikam tādu lielu pētījumu vēl nav. Mūsu projekts eh, par um, to, kā mainījās un kā vispār uh, tika saprasta garīgā dzīve un kas ir tas garīgums, protams, padomju garīgums. Jūs, kad sakiet, nu, lai klausītāji arī saprastu, ka tas ir pēdiņās, ja nu, <laughs> nav, nav domāts, uh, mums arī kolēģi prasīja, kā tad, nu, ko jūs tādu garīgo saskatījāt padomju. Jā, nu, te, te ir šis jautājums, es arī vēlēs, vēlēs atgādināt, ja, kad arī šeit ir ļoti svarīgi tomēr mums saprast, ja, ko mēs katrs saprotam ar vārdu garīgums. Uh, Un, eh, ja, ja, ja mēģina atcerēties, cik kā vispār šis vārds tika padomju tajā visā okupācijas laikā, kā viņš, kā viņš tika lietots, man pašam jāmēģina no savas pieredzes atcerēties, tad man nenāk nekas prātā. Ja? Tā tad eh, mums var būt eh, vai noformulēts patiesībā, ko mēs nu, kā mēs varam saukt, kas ir reliģija. Jā, nu, mēs, mēs visu laiku runājam par šiem. Jā. Mm. Un šeit jā, varētu būt cilvēkiem pārpratums, nu, jā, par ko tad jūs runājat jā. īsti. Jā, bet nu, es domāju, ka tas pirms pauzes tas mm -hmm. bija ļoti labs skaidrojums, kā, kā tas viss notika. Un ļoti, eh, reizēm ļoti grūti tik tiešām noformulēt ehm, nu, tā um, lakoniski, ja, arī par šo garīguma jēdzienu. Ja, Eh, jo ir skaidrs, ka daudzi jēdzieni ja, tika apropriēti, pārņemti um, arī eh, padomju ideoloģija nu, vai komunistiskā ideoloģija. Un, uh, šeit runa ir arī par to, kā mm, Uh, kā aizvieto, nu, piemēram, um, uh, kaut kādas vērtības, um, uh, jā, um, morālas vērtības, kas ir vispār cilvēciskas, mēs tā varētu teikt, nu, piemēram, izpalīdzība, jā, vai mm, uz, uzticība, jā, nu, tātad, teiksim, godīgums, jā, taisnīgums. Īstenībā, ja mēs vienkārši ņemam šos jēdzienus, Jā, šie jēdzieni ir visnotaļ pozitīvi. Un, um, eh, es pieminēju pašā sākumā Hruščovā arī tāpēc, ka uh, um, eh, 60. gados tika noformulēts šīs komunisma celāju morāles um, ko kodeks. Jā. Uh, un uh, tajā arī bija noformulēts kaut kas tāds, kas kopumā nu, ap, ap šādu uh, saka, mm, kodolu, ja, nav nekas, mm, kas izraisītu, kas izraisītu protestu. Ja. Nu, vienīgais mūs mm, varētu tā mulsināt tomēr par ideju par kolektīvismu, ja, jo kolektīvisms laikam tomēr nav tas pats kā kopiena, vai ne? Uh, un uh, arī tāda, tāda neiecietība pret um, tiem cilvēkiem, kuri kaitē sabiedrības interesēm, lai gan tas varbūt mūs vairs tik uh, nemulsina, jo mēs šobrīd arī sākam domāt par to, jā, kurš tad kaitē mums <laughs> mm. <laughs> sabiedrībai un mūsu labklājībai, nezinu, izaugsmai un, un, un tā tālāk. Un, jā, šeit ir tieši šī spēle un šī maiņa, tātad jēdzieni, kuri ir atpazīstami un kuri ir saistīti ar tradīciju, ko arī pati padomju ideoloģija ļoti veikli izmantoja. Ja, teiksim, nu, Krievu skolās, ja, kad tika mācīta literatūra, tā tika mācīta ar nosaukumu padomju literatūra, bet padomjus literatūra bija sākot ar Lomonosovu, Trieģiju. Jā, Rainis arī bija padomju rakstnieks. Vēl. Padarīts, jā, jā, vēl jā. nesen bija pie Nacionālā teātris, bija pārsteigts, tagad viņš kaut kā tā plāks novākt. <laughs> Nu, jā, par kreisajām idejām, starp citu, tas būs nākamais. Es ceru, ka es neaizmirsīšu ja, šo āķīti. Nu, jā, um, runa ir tieši par to, ka ļoti uh, veikli iebūvēts tika ja, šajā um, uh, komunistiskajā ideoloģijā vai socialistiskajā ideoloģijā tas, kas jau bija tradīcija. Un šeit mums, protams, protams jāpiemina arī folklora. Un te ir gan latviešu folklora, gan arī krievu folklora. Un ja mēs uh, atcerēsimies tad, tad, uh, dziesmu svātkus, ja, kuri norit norisinājās arī visu padomju laiku. Ja? Un teiksim, tā kontrolētā, da, ideoloģiski kontrolētā daļa ir viena, ja? un eh, tad nu, brīvākas kaut kādas izpausmes, kuras eh, varēja reizēm novērot, bet kuras arī principā bija diezgan diezgan diezgan uh, liels uzdrošinājums ja, kaut ko šajā programmā ieviest nu, nedaudz, nedaudz ja, teiksim, soli mm, pa labi vai pa kreisi ja, no tās, kas ir apstiprināts ideoloģiski. Bet uh, tautas tērpi, ja, oficiālais tautas tērps skatuviskā versija, tautas deju skatuviskā versija Tas viss ir iebūvēts šajā visā um, no nu, ideoloģijā, vienotā ideoloģijā, jo, protams, uh, sociālisms ir par tautu, sociālisms ir par taisnīgumu un vispār par to, ka cilvēks to var sasniegt šeit un tagad. Nevis debesu valstībā, viņš to dabūs kaut kad, jā, bet šeit un tagad, un mēs visi būvējam to. Un šis tēls ir ārkārtīgi pievilcīgs patiesība. Vēl plus, kā jūs arī teicāt, jā, šis vizuālais ierāmējums, jā, vizuālais veidols, kas nenoliedzami ir krāšņs, jā, un nu, tāds um, kolektīvais piedzīvojums, ja, nu, šovi, ja, ko <laughs> es šodien varētu salīdzināt. Man ir, eh, nu, jāsaka tā, man ir vienkārši arī dažas tādas pārdomas kādreiz raisa šis viss, eh, nu, es esmu pats eh, 65. gadā dzimis, un man ir, es, <laughs> man ir pieredze gan, gan laukos, gan pilsētā, gan arī tajā padomju armijā. Un viss, ja. un, um, eh, kāpēc es arī man ir šis jautājums par šo ticību? Jo patiesībā jau šī ticība nemaz nu, tik liela nebija. Vismaz atkal Latvijā viņa nebija tik liela, eh, jo bija cilvēki, kas atcerējās tos laikus, pirms okupācijas laikus. Un, un, un, un, eh, Un es atceros arī dažas sarunas, ko mēs armijā tur savā starpā runājām. Ja? E, bet, e, un, e, tad ir, bet bija cilvēki, ko es sastapu, kur tiešām reāli ticēja. Ja? Un, tā kā, tāpēc man šis jautājums ir, cik daudz tas ir ietekmējis un patiesībā arī cik daudz cilvēku apzinās, tad, kad mums, piemēram, ir to pašu 23. februārī es atceros, vēl, vēl daži svinēja, kad viņi apzinās, no kurienes tas nāk. Tas ir viens Jā, bet es vēl gribētu. Pavisam maziņu tādu tā repliku, jā. kamēr es mhm. neaizmirsu, jā, jo, jo šis ir ļoti precīzi tāds novērojums, jā, kā daži e, ticēja, bet to laikam šo cilvēku īstenība bija mazākums. Lielākā daļa e, īsti neticēja, bet vienkārši sekoja līdzi un šajā privātajā kaut kāda privātajā sarunās vai privātajā dzīvē, protams, drīzāk e, sekoja vai uzticējas tam, kas, kas nāk no ģimenes, jā, un kas Latvijas gadījumā, un es jau pašā sākumā teicu, ka mums, protams, vairāk paveicās. Latvijas gadījumā, protams, um, uzticējās jau vecmāmiņam, jau vecvecmāmiņam. Uh, Tas daļai bija arī padomju Krievija, bet tur Staļina represijas nežēlīgi iznīcināja veselu, veselu slāni. Ja? Tad, tad, nu, arī, arī to cilvēku, inteliģentu cilvēku slāni, un, protams, arī kolektivizācija iznīcināja arī attiecīgi tos, tos kulakus. Un, diemžēl Latvijā bija jāpiedzīvo tas pats, ja, nu, ja politiskās represijas, ja deportācijas jau 41. gadā, tad 49. gadā, tad vēlreiz, ja tad tāda, nu, tik tiešām uh, iztīrīšana, ja, kas, kas, kas ir nežēlīgi un kas kas īstenībā ir ne tikai kā traumatiskā pieredze, bet kā viens no iemesliem, kā mainījās sabiedrība. Ja? Un tad tā lielā migrācija, kas, kas notika pēc tam industrializācijas dēļ un dažādu vēl citu apstākļu dēļ, 70. gados, kad šeit parādījās citi cilvēki. Un mēs reizēm sakam, nu jā, vietējie krievi, kas ir vietējie krievi, ja? tie, kuri šeit bija vēl pirms um, um, otrā <laughs> pasaules kara starpkaru periodu ļoti labi atcerēs. Protams, ka šī šī kopiena ļoti reducējās. Jā, šī vairs nav tik liela kopiena. Jā, un tad, tad tie jaunie krieviski runājuši cilvēki, viņi šeit nāk ar citu pieredzi, viņi nāk ar savu dzimteņu, tā teikt, mazo dzimteņu, jā, nu, ar, ar tā reģiona pieredzi, no kurienes viņi ir izcēlušies un ka, ko viņi tur būs piedzīvojuši. Mēs, protams, diezgan reti interesējamies, ko viņi tur īsti piedzīvoja, un mm, mēs, kad ierakstījām intervijas ar krieviski runājošiem, tas bija vēl jā, pir, nu, krietnu laiku pirms, eh, laikam tas bija 15. Eh, gads, jā, 16. gads, Un um, eh, mums stāstīja arī par uh, Staļina represijām 30. gados, kā nu, jau gados tādi vecāki cilvēki, ka uh, viņi neatcerās savu tēvu, tēvu ja, vai māti, tāpēc, ka bija arestēti. Un viņi nokļuva bērnu namā, ja, un tad no bērnu nama nosūtīta šeit uz Latviju. Bet, um, jā, viņu stāstos vairs nekas nav, nu, kad mēģina pajautāt, nu, kā jūs toreiz jūtaties, nu, Nu, mēs vienkārši par to nedomājam. Ja? Un šī, šis te, nu, aizliegums arī sev, m, mm, tas sēras vai skumjas piedzīvot un stāstīt par tām. Tas pats kā latviešu ģimenēs, ja arī represētie cilvēki, kuri atpakaļ atgriezās, viņi jau nemaz arī īsti nestāstīja daudz, jo viņi baidies, viņi šādi, šādā veidā gribēja pasargāt savus bērnus un, un, un mazbērnus. Jā. Eh, nu, jā, ir tāda viena lieta, ko es arī gribēju teikt, ka man paša personīgā pieredze no bērnības, eh, nu, man, man, man vectēvs tika iesaukts sarkanā armijā, viņš no leģiona paglābās, bet uh, slēpās, bet nu, 44. gadā viņa vienalga atrādā un, nu, kaut kādā ārā jālien no tās slēptos. Bet uh, man ir tāds atmiņas, ir, piemēram, jā, nu, kāpēc arī es tāda iespēja paskatīties alternatīvu, jā, jo nu, es kā mazs bērns turpat istabā virtuvē piedzīvoju to, kā tie paši bijušie sarkanarmieši un bijušie leģionāri dzer kopā šņābi un, un, un tur apspriež savu, jā, un, un man tas skatījums bija savādāks, ja tāpat kā arī, ko zināju, ka pieaugušie runā no tās mājas, tur izsūtīt tukša māja un tur, jā, tas ir kaut kā, arī man kā bērnam es saskāros ar to pieredzi, bet Bet eh, man vēl viena pieredze, kas bija tas jau, kad es jau pieaugu 90. gadu sākums, eh, es arī biju tādā vienā projektā, kas bija iecerēts jāvākt eh, informa, intervijas ar cilvēkiem, kas piedzīvojuši represijas. Un, un tur atkal bija savs stāsts, tie, kas bija lāģeros, kas bija. Vienalga, vai viņi bija kādās tur pagrīdes grupās, tur bija mazāk, es vairāk biju arī to pašu leģionāru, jā, un vai nu, izsūtītie, arī, arī izsūtītie, kas bija, ja, kā viņi stāstīja, tad, kad Staļins nomira, tad daudzi cilvēki, kas patiesībā bija ļoti cietuši, viņi no sirds raudāja. Un, kā man viens teica, es jutos, vai, es, vai nu es esmu sajūta prātā, vai, vai šie cilvēki tur ir. Ja. Viņa raud. Mm. Jā, un, uh, jā. Arī tas, tas jautājums ir. Man šķiet, arī tāda ļoti liela mm, arī pētījuma vērts ir. Jā, par to, kā cilvēks ietekmē vispār šī būšana šādos apstākļos. Ja? Tas bija nu, 53. gadsimts. Jā, nu par Staļina nāvi un vispār par attieksmi pret Staļinu ir, ir arī uh, pētījumi. Un, jā, te jau arī drusku man šķiet jautājums par, tu, par piedarību valstī, jā, un kad identificē, piemēram, Staļinu un valsti. Un, un, uh, tad um, vadoņa nāve jā, nozīmē arī kaut kādu, nu, kaut kādu brīdī jā, arī šo nezināšanu un šo uh, uh, sajūtu par to, kas būs tālāk. Tas pats bija arī ar Leninu. Ja Lenins, um, kad bija miris, ja, mm, nu, aprakstīja ja, tas milzīgs uh, masas, ja, kas nāca atvadīties. Un uh, varbūt vēl mm, pirmajā brīdī nebija šīs idejas saglabāt ja, šo ķermeni kā, kā uh, tādu svēto ķermeni mauzolejā, nu, bet bija skaidrs, ja, kā uh, cilvēki, cilvēki nāk, ja, un viņi vēlās redzēt to Ļeņinu, ja viņi vēlās pārliecināties, nezinu, par viņa klātbūtni, ja, kā mēs to varam uh, šādā veidā skaidrot. Nu, mēs atceramies arī, ka Neģežda Krupskē viņa sieva viņa bija pret to, ja, lai, lai, lai, lai, lai, lai viņu neapglabātu. Viņa gribēja nu, cilvēciski apglabāt. Starp citu, ja par to cilvēciski um, ir, jūs pieminējāt, ka dzeršņabi, ja leģionāri un, un, un sarkanarmieši, nu, kuri patiesībā bija ne tie, ne tie, bet vienkārši, nu, normāli latviešu puiši, ja, nu, vai latviešu un krievu puiši, krievi, starp citu, arī no Latgales daudzi bija leģionā iesūtīti. Jā, es zinu, es jā. esmu pats arī tādiem jā, runājis. Jā, jā, jā, jā. tā kā, nu, tas mūsu gadījumā vispār tas ir diezgan tā, nu, uh, tiešām diezgan sarežģīti, un tāpēc tas cilvēciskais par, par lieldienām. Ja, starp citu, pareizticīgajiem lieldienas ir, ir tieši šonadēļ svētdiena. Krāsoja olas, taču visu padomju laiku. Jā, um, ar Ziemassvētkiem drusku ir sarežģītāk, jā, kā tur svinē, bet arī, nu, principā tika svinēti arī Ziemassvētki. Um, varbūt netik uh, atklāti, bet tas krāsotas olas atcerās visi. Jā, un uh, tas um, arī liecina par to, ka kaut kādas sadzīves um, paražas, kuram, kuras uzskatīja varbūt nepa, um, ne, netik. Um, Eh, iespējams būtiskām reliģiskajā ziņā. Ja, tas ir eh, nu, vienkārši um, mūsu ģimenes tradīcijas, ja, vai kaut kāds tāds ieradums, varbūt drusku pasmēs, ka nu, vecmāmiņa nu, gan jau vecmāmiņa krāso, nu lai viņa jau krāso. Ja, nu, vecmāmiņa ir veca. Ja? Um, tas saglabājas ilgu laiku, un faktiski lūk, šī jaun, um, jaunais uh, rituālisms, ja, socialistiskie rituāli arī nāca tajā Hruščova laika, lai galu galā tomēr izspiestu ja, šo veco. Ja, tāpēc, kas um, kļuva skaidrs, ka nu jau ir pagājuši ļoti daudzi gadi kopš uh, revolūcijas, ja, un jūs ziniet, ka oktobra revolūcijas gada dienas, ja visu laiku tas jubilēs taču svinēja, tāpat kā Ļeņina jubilēs. Ja. Uh, um, un, uh, un um, izskaust ja, šo reliģisko uh, tradīciju, ja arī šo vizuālo, ja šo redzamo, nu nesenāk. Un tāpēc ir jāpiedāvā kaut kas, kas varētu būt analogs. Ja, un, piemēram, tā Viktorija Smolkina, viņa raksta par um, laulībām, ja, kā vēl joprojām laulājas baznīca, un tas bija arī pie mums um, Latvijā, nu, un tad vajadzēja piedāvāt kaut ko tādu sekulāru, ja, tad, tad šo, šo sekulāro <laughs> rituālu, ja, un uh, tik tiešām tiešām bija kaut kāda statistika, jau, ka cilvēki sāka, nu, jaunieši sāka vairāk piedalīties tā, tajā uh, sekulārajā, tā teikt, rituāli, nu, ka iepatikās. Nu, kādā brīdī, bet pēc tam arī pierima šī, šī interese. Tad mm, bija mēģinājums mm, nu, jā, mm, šajā estetiskajā jau gultnē ietekmēt cilvēkus, padarīt par pievilcīgu kaut ko. Ja? Jo kļuva skaidrs, ka daudzas reliģiskās tradīcijas, nu, vai tā tika redzēts, ja, ka daudzas reliģiskās tradīcijas, šīs vizuālās, ja redzamās, ir kā inerce, ja, vai gribēs norakstīt uz inerci. Ja. Uh, Um, nu, jā, es, šeit, šeit atkal ir ļoti tāds, um, sarežģīts uh, temats, um, cik uh, nu, um, vai, vai mēs varam spriest pēc tā, kā cilvēks teiksim, tikai ārēji seko un, un izpilda rituālu, nu, um, kā mēs varam secināt par viņa iekšēju izpratni. Jā? Iespējams, ka tas nav tikai āršķirība, iespējams, ka tas ir arī būtiski un svarīgi. Uh, citādi. Jā, nu es domāju, ka šeit jau arī ir tas jautājums par to. Man, man arī mazliet, teikam, arī šajā nu, pētījumā, par ko es te, šeit es ieminējos, ja par šo, par šo padomi garīgumu, ja, man liekas, tāpat Inês Runce bija rakstījusi par to, ka arī šī, um, arī šī, teiksim, tas pats, man te, kur jau tas teksts ir, ja kad šis pats, um, svinēšana, nu, tā sauktā vīriešu diena, ja, kad savā ziņā Tagad man jāapskatās, kur man te ir teksts priekšā. Es vēl izdevu, kad eh, pievilcīgiem. Pie, ka, ka, jā, dažām tas šķiet patiešām tādi pievilcīgi svētki, visai bieži bez ideoloģiska konteksta, ka cilvēks īsti pat neapzinās, kas aiz tā nāk. Jā, nu, un, uh, Nu, jā, un tāpat ir ar tām olām, ka cilvēks jau jā. patiesībā aizmirst, no kurienes mm. tas nāk. Un, bet, uh, es te varbūt jā. uzreiz pieminēšu vēl vienu tādu interesantu um, autoru, Mišels Deserto. Viņš ir katolis franču sociologs, un viņam ir ļoti interesanta koncepcija par um, taktikam un stratēģijām. Vara vai, vai tās grupas, kam ir vara, veido šīs stratēģijas. Un mēs te varam runāt piemēram, par svētku svinēšanu, vispār svētku dibināšanu, ja, un šo visu scenogrāfiju, kas ir publiskā, ja, kam ir jāsako, ja, demonstrācijas un pārējais, kas nāk no augšas. Ja. Uh, Bet um, tā saucamās vājas grupas, nu, respektīvi grupas, kuras tiek um, pakārtotas, kuram ir, ir jāpakārtoja um, nu, un, un jāpielāgojas ja, uh, šim varas grupām, veido savas taktikas. Ja, un tas ir līdzīgi kā ar pirmo māju. Nu, labi, mēs iesim uh, demonstrācijā, jāpiedalās, bet pēc tam Ja, cilvēki satiekas kaut kur ja, um, ārpus pilsētās ja, vai, vai, vai kaut kur mājās, ja, un viņi runā, un, un, un mm, viņiem ir pavisam nu, citas intereses, <laughs> ja, ko, ko, ko, nu, kas, kas kopumā viņus arī vieno. Un aiziet tās runas pavisam citā jā, virzienā. Jā, kādreiz. tas pats arī par oktobra revolūciju. Jā, arī taču tajā augstumā bija tās demonstrācijas, un ko pēc tam vienkārši cilvēki satikās kaut kur jā, ar, jā, pie, tas, pie tasas um, ka, ne, tējas, jā, vai pie glāzes <laughs> tējas. Jā un tad runā par pavisam citām lietām. Jā. Tad, tad eh, tā ir arī eh, savā ziņā, nu, es ne, varbūt to nedrīkst um, saukt par pretošanos, tādu apzināto pretošanos, bet tā ir, eh, tas ir ceļš, kā cilvēks apiet šo ideoloģisko spiedienu. Un tā nav kolaborācija. Reizēm šodien ļoti vēlās cilvēki uzsvert, ja kā, nu, ja klusējam, tad tie bija kolaboranti. Uh, Tā nebija kolaborācija. Tas bija viens no veidiem, kā cilvēkiem centās izdzīvot tajā situācijā un apiet, palikt arī godīgiem cilvēkiem un apiet to zīmogu, ja, vai to teiksim, režģi, ja, kas tika uzlikts. Ja tev virsū ir uzlikts režģis, ja tev kaut kādā veidā ir jātiek tomēr ja, no nu, cauri tam visam. Jā, tā tad nu, jā, mūsu rādījums uh, eh, ir jābeidz jau tuvojās noslēgumam. Un, un, eh, ko es vēlētos pateikt, jā, lai mums tiešām arī, ja mums pienāk dzīvē kādreiz kaut kādas sarežģītas situācijas, un, un bieži vien, ja mēs runājam par šo sirdsapziņu, varbūt pat nemaz nav jābūt šim re, kaut kādam režīmam, bet eh, jebkurā tādā dzīves situācijā tomēr saglabāt sevi un, un, un, un apiet šos rēžģus, kā jūs teicāt, ja, un, un saglabāt sevi, saglabāt savu sirdsapziņu. Nu, atkal jautājums par sirdsapziņu, kāds, mhm. kā, ko mēs jā, saprotam ar šo jēdzienu, bet saglabāt sevi, saglabāt mhm. godīgumu. Un es domāju, ka jā, mēs varētu varbūt arī tā noslēgumā formulēt to, ja kad, nu, ka, Man šķiet, ka precīzākais vārds ir godīgums, jo man arī tā kādreiz no nu, sevis runājot par sirdsapziņu, jāatcerās, ka ir arī <laughs> revolucionārā sirdsapziņa. Jā. Bet eh, saglabāt godīgumu pret sevi, pret citiem, un arī nu, kā mēs kā kristieši sakām, ja mēs saglabājam godīgumu pret sevi, pret citiem, tad mēs esam arī godīgi pret Dievu. Un nu, lai mums tas izdodas. Pavisam noteikti, un Dievam tad ir arī vieta mūsos. Un tad Dievam ir vieta mūsos. Un, uh, Ah, liels paldies par šo tiešām man šķiet. Tie bija tāda ļoti vērtīga un interesanta saruna, un es atgādināšu, ka pie mums šodien viesojās Nadežda Pazuhina. Raidījums skanēs 15. Eh, maijā, tas tiek tagad šobrīd ierakstīts, un uh, Un eh, vispār 15. maija arī, kam varētu veltīt, datums, jā, jā, arī viens ļoti arī interesants, interesants datums. Mm. Un, jā, un vēlreiz vēlos atgādināt, dārgie radioklausītāji, jums ir arī iespēja ziedot, mm, ziedot mūsu radio, jo pateicoties jums, jūsu ziedojumiem, ir skan, skan gan šis raidījums, gan citi raidījumi. Un, jā, paldies, vēlreiz, jums. paldies jums! klausītāji un paldies Nadeždai par ļoti vērtīgo, interesanto stāstījumu par tām zināšanām, ar ko viņi ar mums dalījās un lai mums, lai mēs būtu godīgi. Mīlestība un patiesība. Kādas saites tās vieno? Mēs esam cieši saistīti pirmkārt ar sevi, ar savu būtību, un arī ar pārējo pasauli, ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību. Kur ir mūsu vieta šajā pasaulē? Kā mums katram atrast savu patieso aicinājumu un vietu? Kā sasniegt savas dzīves piepildījumu, mīlestību? Kādi šķēršļi gan mūsu sirdī un prātā sastopamie, gan ārējie aizķēso mūsu ceļu pie Dieva? Šie jautājumi ir mūsu dzīves sastāvdaļa, svarīgi mūsu ceļā uz svētumu. Meklēsim šajā raidījumā kopā atbildes uz šiem jautājumiem. Ieklausīsimies, ko Dievs mums vēlas pateikt ar visu, ko sastopam savā dzīvē. Lai mūsu sirds un prāti atveras mīlestībai un patiesībai, raidījums mīliet cits citu. Izskanēja raidījums Mīliet cits citu. Šis raidījums, gluži kā citi raidījumi radio Marija ēterā, arī dzen kopīgās lūkšanas laiki, dievkalpojumu translācijas, ir iespējams tikai tādēļ, ka Ir klausītāji, kur ir uzņēmušies atbildību par šīs radiostacijas pastāvēšanu ar saviem brīvprātīgajiem ziedojumiem. Atgādinām, ka Radio Marija ir nekomerciāla radiostacija, tai nav nekādu ieņēmumu, tā nesaņem atbalstu no ārzemēm. Vienīgais finansiālais pamats ir tikai klausītāju ziedojumi. Un tas patiešām ir liels brīnums, ka šī radiostacija nu jau astoņus gadus var Latvijā pastāvēt. Šodien Radio Marijā ēterā Zibmarietona diena. Zibmarietons ir ikmēneša ziedojumu vākšanas akcija, lai optimizētu ziedojumu ievākšanu konkrētā mēneša izdevumu sekšanai. Es vēlos izmantot izdevību un no sirds pateikties ikvienam, kas jau esat iesaistījušies Zibmarietona akcijā vai arī ziedojuši šī mēneša pirmajā pusē, bet vēlos arī uzrunāt tevi klausītāji ar pazemīgu lūgumu, ja tu neesi ziedojis, bet meklē iespēju izdarīt kaut ko labu ar to summu, ar kuru tu vari atļauties arī izdarīt kādu finansiālu upuri, tad apsver iespēju atbalstīt Radio Marija Latvija. Tavs ziedojums kādam klausītājam nozīmēs ticības stiprinājumu – Kādam citam klausītājam tavs ziedojums nozīmēs iespēju piedalīties dievkalpojumos, lai arī fiziski nav iespējas būt klāt vai nu slimības dēļ, vecuma nespēka dēļ. Kādam citam tavs ziedojums nozīmēs kādu dieva brīnumu, kopīgu lūkšanu brīdi, aizlūgumu, caur kuru Dievs ienāk kādā situācijā, un pateicoties daudzu klausītāju lūkšanām, Dievs dāvā izlaušanos kādā sarežģītā situācijā. Tā vai citādi, bet eh, tavs ziedojums būs sēkla evanģelizācijas misijā, kas nesīs augļus. Un mēs ticam un mēs lūdzam, ka Dievs var lietot šo radiostaciju Latvijas garīgai pamodināšanai. Mēs lūdzam par Latvijas garīgo atmodu un ieliekam šo radiostaciju Dieva rokās, lai Dievs lieto šo radiostaciju, lai izplatītu ticības vēsti un svētā gara uguni Palīdzi šai radiostacijai turpināt savu darbu. Palīdzi šajā maija mēnesī nomaksāt visus rēķinus. Tādēļ es pateicos ikvienam, kas atsaucās, pateicos Radio Marija kolektīva vārdā, Radio Marija kopienas vārdā, brīvprātīgo vārdā, raidījumu veidotāju vārdā. Paldies tev, mīļo klausītāji! Lai Dievs bagātīgi svētī, lai Viņš gādā par tavām vajadzībām! Es vēl atgādināšu, kā ir iespēja noziedot. Ir iespēja ziedot ar bankas pārskaitījumu. Bankas rekvizītus atradīs mājaslapā rml.lv sadaļā ziedo, turpat arī PayPal poga, Savukārt ziedojuma tālruņa numurs, uz kuru zvanot tu ziedo 4 eiro un 27 centus, ir šis 9 0 0 0 6 7 6, 9. Vēlreiz 9, 0, 0, 0, 6, 7, 6, 9. Paldies, lai Dievs tev aizmaksā! Kristus ir augšām cēlies!